Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على Danas bi ako Bogda trebalo biti završeno predavanje o poslaniku sallallahu alaihi wasallam o osobinama naših poslanika i tako dalje. Vidjeli smo kako je poslanik sallallahu alaihi wasallam ponašao se u svoj porodici. Užoj, široj i tako dalje. Vidjeli smo također kako se je ponašao sa ashabima Vidjeli smo također kako se je ponašao i prema mušicima, nevjernicima uopće, kako je ponašao se sa monaficima. Znači, kad kažemo nevjernici, odnosi se tu i na monafike, i na mušrike, i na sve vrste nevjernika, da je poslanik sallallahu alaihi vseleme, rekli smo, ponašao se prema njima uh, na osnovu pravde i dobročinstva znači na ta dva temelja na osnovu pravde znači nikada nije nikome nanio nasilje i nepravdu čak što više zabranio je ashabima radijallahu anhum i strogo ih upozorio na to pitanje pa je kad je slovo muaza u Jemen šalje ga među sljedvenike knjige to su nevjednici, ali tako nije I kažemo na kraju onog hadisa u Buhari i Muslimu وَتَقِ دَعْوَةَ الْمَغْلُومُ Čuvaj se dove onoga kome naneseš nepravdu. Jer između nje i Allaha nema prepreka, nema pregrada. Makar kafir bio. U drugom rivajetu se dodaje velavu kane kafira. Makar taj čovjek bio nevjernik. Ali Allah će ga pomoći na ovome svijetu zato što mu je učinjeno nasilje i nepravda. Znači, prema tome opet pocrtavamo odnos ljudi koji gledaju na nevjernike da su to kako bi ti rekao, ljudi koje treba iskoristiti, koji ne zavređuju živjeti i ovo, ono. Prvo, nismo mi ti da sudimo ko zavređuje živjeti i ko ne zavređuje živjeti. Drugo, mi znamo šta nam je vjera naredila, znači šta je naš poslanik sallallahu alaihi ve sallam radila postupao je pravedno, nikad nije ovaj, dozvolio da se nepravda nanese, a znamo i da je činio dobročinstvo onima, znači nemuslimanima, zašto? Zato što imam Buhari u svojoj zbirci kaže slanje hedije bratu nemuslimanu. Pa je naveo hadis Omera u kome je Omer kupio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem e, svilenu odoru. Znači onako ogrtač, jel? Boli, svileni. I poklonio mu, kaže Lavo poslaniče, ovo je za tebe da se omučeš lijepo kad dolazi delegacija i tako dalje. Onda je poslanik sa Lavo Nih Vaselema rekao, odnosno vratio mu to, i rekao da to ne nose oni, da to nose oni koji nemaju udjela u ahiretu. I vratio Omer. Omer se je tada zabrinuo i došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem žureći i skoro plačući. Kaže Allahu poslaniče, šta znači tvoj postupak da si meni vratio i rekao da je to za one koji nemaju koji nemaju udjela u ahiretu. Pa je poslanik sa sallam rekao, nisam mislio na tebe da je ti nosiš, nego da je daš svojim ženama podijeliš i tako dalje. Onda je Omer to spakovao i poslao svom bratu u Mekke, koji je još uvijek bio mušnik. Također na Lađu jasno kaže La jen hakumula, ani ladina nemno katilukum fidini i tako dalje. Znači, Allah vam ne zabranjuje da dobročinstvo činite onima koji se ne bore protiv vas u vašoj vjeri, koji ne potpomažu narod, koji se bore protiv vas u vjeri i tako dalje. Te baruhuma tuk svetu ilihim da im činite dobročinstvo i pravedni budete. Dvije stvari. Činite dobročinstvo i pravedni da budete. Zato u muslimovom sahihu stoji da je poslanikovoj supruzi došla majka koja je bila mušikinja. A Allah joj nije dala u Kaže dok ne dođe Allah poslanik sa sobom. I kad je došla, došla poslanik sa sobom, ona, ona pitanju, došla mi je majka, ne želi islam, a želi da ima vezu sa njom. Hoće li održavati vezu sa njom? Poslanik se nam rekao da. Održavaj vezu sa njom u tom smislu znači pravičnosti i dobročinstva. Oni koji gledaju na vjeru da, da prema drugim, znači drugim ljudima koji nisu muslimani. Ponaša se kao da ih može iskoristiti, da ih može ukrasti metak, da ovo, da ono, da ne govorim da ih može ubiti. Oni u principu krenu sa stopama jevreja koji druge narode koji nisu njihove vjere smatraju magarcima koji smiju jahati. Tako stoji u njihovoj knjizi u današnjem starom zavetu, te vratu. I naime, Allah Žešanu sam govori u Kur'anu, oni su govorili, lej se alejna fil umijina sebin. Mi šta god uradimo nepismenima, mi ne možemo biti grešni, oni su govorili. A pod umijin oni su smatrali sve koji nisu njihove vjere, a naročito su odnosili, odnosili su to na mušike, jer oni su njih smatrali neukim nepismenim, što i jesu bili u to vrijeme prije dolaska Kur'ana. Znači, neuki i nepismeni nisu imali, vrlo malo je bilo onih koji su znali čitati na ime, kao što je poznato i sili poslanika za osnovom. Znači, to je njihova, njihova vjera, njihov način razmišljanja. Ko nije od nas, smijemo ga, kako oni sami kažu, jahati, i postoji izreka, znači, dio tog njihovog izmišljenog tevrata u kojem stoji da su drugi narodi magarci koji su stvoreni da služe njima. Znači, ovdje navodimo samo primjer onih muslimana koji tako posmatraju druge ljude, druge narode i tako dalje. I zato mi govorio sam od početka i sada opet kažem, znači, bilo kako oštećenje, krađa, pod izgovorom da to nije musliman i tako dalje, da nije islamska država, da, da, da ovo, da ono, sve to nije od ahlaka muslimana. Zar nije naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada mu je pribjegli ashab iz Mekke, došao sa karavanom koju su mu mušici dali, ne, poveo karavanu mušika i u međuvremenu primio islam. I kad je došao u Medinu Medine, skrine karavanu u Medinu. I kaže, lavo poslaniče, evo primam islam, evo ovo je mušička karavana. Kaže poslanik sallam, tvoj islam primam, tvoju karavanu ne primam. Vrati u neku karavanu kako su mi povjerili, pa ako hoćeš, vrati se i primi islam. Još ratuju proti poslanik sallam. Na kraju krajeva naš poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao jedan hadis koji je postao fiksko pravilo. Vola tehul men hanak i ne prevari onoga koji je tebe prevario. Znači, daj emanet koji ti je povjeren i ne prevari onoga koji je tebe prevario. Znači, na osnovu tog pravila učenja se kaže, ako čovjek radi na radilištu za čovjeka, za kojeg smatra da ga je oštetio u novčanju, nije mu isplatio plate ili mu umanjuje nešto što je on zaradio i tako dalje, kažu, nima pravo da ukrade s njegovog radilišta. Jer da čovjek sad vrši neku analogiju pa kaže, eh, on meni nije platio, ne znam, nije nešto, ja ću njemu sad ukrasiti neke robe, pa ću ja to prodati, tako ćemo negdje biti, ne, nema pravo na to. Ostaje i ta krađa, to se smatra krađom, a ovo ostalo neka traži na način znači koji može da, da je dozvoljeno u okviru šarijata i tako da. Ako treba i da ga tuži na kraju kreva, neka ga tuži. Ali da ukrade u zamjenu za to, to ne. Ako je nepravedno, Čak i ako je nepravedno. Pa nepravedno je čim mu nije dao. Znači, prema tome, te stvari ne vode dobro. Poslan Silem je strogo, znači, vodio računa da se, rekli smo dva u ajetu koja su spomenuta principa, da se ponaša prema drugima. I to čak u ajetu se prije spominje dobročinstvo pravda. Znači, najmanje što se odnosiš prema drugima je da budeš pravedan, da ne nanosiš nasilje. Ni riječima, ni dijelima, ni postupcima. Međutim, Ako čovjek hoće da učini dobročinstvo, naravno iz hadisa se razumije da to dobročinstvo čovjek čini s namjerom da čovjeku omili islam. Znači da omili čovjeku islam, ne bili on kasnije shvatio je prije. Pogotovo danas, ste jedna stvar, danas je nešto, a to je udjelivanje u tom nekom savremenom svijetu zaboravljena stvar, ali da bude iskrena radi, radi Allaha Đalešanu. Ima ljudi fondacija koje puno udjeljuju, bogate fondacije, sve, čak i ovaj, kako se zove što ima Microsoft, ne znam, nijavi neki. I on ima ogromnu fondaciju, možda najbogatiju na svijetu koji nešto tamo. Međutim, vjerujte, ja bar tako osjećam kad čitam o to, da je to sve više prestiž, imidž, stvarane neke slike i tako dalje. Ali pravo iskreno udjeljivanje ponekad može na čovjeka djelovati više nego sinu riječi. Kad mu daš neku potrebu, kad mu, šta ja znam, pomogneš u tome i tome, da se riješi toga i toga, otplatiš mu nešto što ga je dugo mučilo i tako dalje. To puno čovjeku nekad znači više nego, ne znam, nijakoliko priče i koliko riječi i tako dalje. A to je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upravo i koristio. Također danas nam je ostalo da kažemo još da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio sam gost. Da je bio hrabar danas. Međutim bio je i žestok i ustrajan kad su u pitanju Allahove naredbe i tu nije popuštao ni za milimetar kako prema nemuslimanima, tako i prema muslimanima. Ono što je bilo da Allahovog prava u društvu, to je bio izuzetno strogo. I strožiji čak i od Omera, radi Allahove. Mi znamo Omer simbol strogosti i strogoće u vjeri, međutim, kada je u pitanju Allahovo pravo, poslanik sam Allahove, bio je tu daleko najstrožiji da se sprovede onako kako se treba sprovesti. Navest ćemo nekoliko primjera. Prvi primjer one trojice koje su izostali u bici na Tebuku. Bio je javni opći poziv, to, je opća mobilizacija. Tada je poslanik naredio svima da se odozove, jer je bitka bila daleka. Pročeno je, čak je prvi put, to je jedina, kažu historičari, bitka u kojoj je poslanik jasno obznanio svima u Medini i velikom i starom i malom kuda ide i kojim putem ide. Nikada prije nijednu bitku nije rekao svima e, mobilizacija, idemo tu i tu na to, nego pozove se mobilizacija i onda poslanik sa nekoliko svojih osaba odredi put, često više često je koristio to na varka, taktika, drugu stranu krene pa obiđe da ne bi neprijatelj svojim špijunima saznao kud je i šta je namjera muslima. Međutim, tog puta, zato što je put bio dalek, ljeto, preko pustinje se išlo, i to je bila prva bitka van, van, van arapskog karaktera, znači nije, nije bio među arapski sukob, nego to je bila sad ovaj, sa drugim zemljama i sa drugim narodima, poslanik je jasno naglasio kad, u koje vrijeme i kuda se ide. I ta trojica bez ikakvog opravdanja ostala. Kako je s njima poslanik sa sada postupio? Došli su i priznali su i on je rekao ustanite, Allah će vam presuditi. Nakon toga naredio je da ne smije s njima niko komunicirati. Apsolutno. Nakon toga prošlo je desetak dana naredio je ženama da se odvoje od njih. Prošlo je 50 dana u toj općoj izolaciji. Dok nije došao ajet da im je oprostio. Ovaj ashab koji je bio najmlađi među njima, kaže, dolazio je kod svog Amiđića i plačući govorio ti znaš da je volim Allah i njegov poslanik a on bi samo rekao Allah i njegov poslanik najbolje znaju i okrenu se jedan to su teški trenuci 50 dana tako izdržati da niko selam ne nazove dolaziš u džamiju, svi te popreko gledaju neće selam da nazove neće da odgovore, a kamoli da nazovu selam i tako dalje ali tu su napravili tu grešku i poslanik sa selam u tom slučaju bio To je jedan primjer. Drugi primjer, kada je Ashab koga je poslao da sakuplje zakat, došao i stavio pred njega sakupljeni zakat i kaže ovo je vama, a ovo su meni ljudi dali kao poklon. Poslanik za sedam se tada radio. Bilježi ima muslim tahadis. Popeo se na mimber maksuz i onda je održao govor veoma ljutito i između ostalog rekao ima ljudi koji ja pšalim da nešto obave a oni mi dođu i kažu ovo je vaše, a ovo je moje što nisu sjedili u kući svoga oca pa bi vidio da li bi to bilo njegovo ili ne bi znači poslednji se srednjem prvo reagira odma, drugo reagira burno treći govori prilično oštre riječi ali ipak drži granicu, ne spominje imena to je bio njegov običaj koga su uvijek držali, nego ima ljudi pa će se oni naći Oko ovog hadisa, zašto je poslanik sa selema ovde pokudio to? Znači čovjek je došao zekat, sad onaj kome daje zekat, eto, daje ti poklon. Učenjaci su mnogo raspravljali, ali najjače mišljenje je u veze s tim da čovjek ne smije uzimati poklone za posao koji obavlja, za koji je plaćen. Znači, ako je čovjek plaćen za nešto, ima plat od nekoga, nema pravo da primi poklon, osim u slučaju da se dogovori s tim nekim. Medijane? Ne. Šta je razlog zabrane u ovom hadisu? Kažu učenjaci, ovo spada u preventivne zabrane da ne bi dolazilo do mita. Mm. Ono to ne smeta. Zašto? Zato što je to ušlo u praksu i pošta to zna i nije problem. I ne može poštar od toga ništa. Poštar daje. Poštar ne uzima od penzionera. A on donosi pare daje mu. Ne smije, to se zove bakšiš. To je propis drugi. Ali ovdje ti radiš i uzimaš od nekoga nešto. Znači radiš posao i tamo slučajevi gdje može doći do mita, znači gdje može doći do mita, ovo preventivno je zabranjeno da čovjek ne smije uzimati poklon. Recimo, danas primjer zato su ovi što ne znam nija, razno razne inspekcije, policajci i drugi neki koji, koji rade naročito tim državnim službama, da, se ne, da ne bi dolazilo do toga, znači teško je napraviti razmoj među poklona i mita, da nas mnogi mito nazivaju poklonom, tako li? Učitelji, recimo, nastavnici, profesori koji su plaćali, ne bi trebali primati poklone za, za taj svoj rad. Osim u nekim posebnim situacijama kada je uobičajeno i zna se da ljudi primaju poklone tada, kao što recimo daju učiteljicama, ne znam, nije za 8. mart. Ja znam da je neispravno 8. mart slaviti, kažu neispravno 8. mart slaviti. Međutim, ljudi, djeca donose 8. marta cvijeće. Ne spada to pod ovaj hadis, to može spadati pod drugi hadis da se slavi neki praznik koji je nespada, tako da Ali, da dođe roditelj i da učitelju, recimo, ili nastavniku, ili profesoru, zlatni lančić, ne znam nije. Zlatni prsten, čisto onako. To učitelj ne bi trebao prihvatiti. Zašto ne bi trebao prihvatiti? Upravo iz preventivnih razloga da to ne bi bilo mito. Ili je plaćen za taj posao i ovaj čovjek može očekivati, znači, drugu protusnu. Ne mora biti, ali može biti. Ali u takvim slučajima vidimo iz ovog hadisa da je poslanicu zatvorio ta vrata. Hmm. Sam recimo radio na fizijatriji znači posle fizioterapeuta. I ljudi su tako znali, znači osjeti nakon pomogneš, znači više ne, znači dogovaranje, tražeći, nego čovjek čisto pomogneš i dođe da ne sjeti hediju. Znači nijem dozvoljeno tu hediju uzeti. Ukoliko znači, nemaš dogovora sa a, gore koje je glavni za tebe, ne možeš uzmeti. To je drugo. Pa, Koga treba? Znači to se šekamo. Poslodavca. E. Poslodavca, glavnog. Znači, glavni poslodavac koji daje. Znači, ne svog šefa smjene, nego poslodavca, u ovom slučaju tvo, to je sada e, uprava, odnosno utjelovljena u direktoru. Tvoja veza je s njom ustanove određene. Je to direktora sad bolnice na prije treba pitati? Pa znači, glavno ugora? Da. To je pitanje kad uzma, kad daje, da se moja plaća kaže 95 cijenega, ti imaš nešto Ne smeta to, to nema, nema, tu, nema tu mi, mogućnosti mita nikakvo. Čovjek ti dostavi račun, isto ko ček od penzije. Čovjek ti dostavi ček od penzije, daš mu Marku, ti svoju Marku možeš baciti, daj to kako hoćeš, mislim, zabranjeno je bacati, ali kažem, u tom smislu. Ovo je na tom slučaju, što je Amir naravno da radi u bolnici, pa, da, pa sad njemu neko donese hedije. Bolnicama je... pogotovo ne, ne bi smjela hedije biti. Ovaj koji daje, znači isto pravilo za ovo koji daje, znači, znači ne smiješ da raditi u bolnici hedije? Ne, za posao za koji je čovjek plaćen, ne od strane poslodavca, osim u jednom slučaju, da imaju dogovor međusobni između poslodavca i radnika. Pa kaže, usluge koje čovjek plati, ako ti nešto ostavi, bakšiš je tebi. Onda to spada u bakšiš. Ali dotad je to poklon koji može biti mir i koji može biti poklon. Ko pa tu tižina grija? Poslani se ne odmah. Mislim, je to mogu iz Nije u, u, na nivou kamate. Pazi. Znači, on, on će biti grešan u skladu svojim, sa svojim nijetom. Ako je na, na namjerio da je poklon, on nije grešan, samo je pogriješio. Ako je da nije ti ostime mito... Znači, poslovi, znači, navodimo ovdje primjer, uglavnom cilj nam je, sela je tako, ali cilj nam je ovdje da vidimo kako je poslanik sa selem burno reagirao u esiti. Evo još jedan primjer kako je poslanik sa selem reagirao došao čovjek i klanja. A poslanik sjedi i gleda. I čovjek dolazi, poslaniku naziva selam nakon namaza, poslanik sa selam mu kaže, ponovo klanjaj, nisi klanjao. Znači, pazi, ovdje dolazi, čovjeku kažeš, nisi klanjao. Znači, ovdje čovjek, i to su malo, kako bi trekao, oštre riječi. Ali mu poslanik sa selam ja jasno stavlja do znanja, nisi klanio, ponovo klanio. Pa jedno, pa dva put, pa tri put. Pa tek kad je pitao, rekao, ne znam drugačije, onda mi je rekao šta će raditi. Tako i tako, tako i tako, tako i tako. Bilo brzo klanio? Nije ispunjavao, nije upotpunjavao ruku na Znači, pregibanje preko sežde i tako da. Znači, nije rekao nijaš namaz. Kažemo, nisi klanio, to je najgora vrsta negacije. Znači, apsolutno nema, nema ni namaza, ni nagrada. Nisi hoći znači kao da djelo ne postoji dogodilo se, a ne postoji naravno još je niz primjera gdje je poslanik sallallahu alaihi vseleme reagirao ali želi, znači s ovim primjerima smo vidjeli i istakli kako je poslanik sallallahu u vezi sa tim nekim Allahovim pravima bio izuzetno strog precizan pa je tako jedne prilike vidio ashabe kako bilježi ima muslim kako se na brzinu abdestuje da bi stigli u džemat. I onda je, kako bilježi imam Buhari, sve glasa povikao, teško li se petama od džendemske vatre. Kaže se u muslimovom predavanju da su ono žurili pa su nogu samo stavi malo ono, polije vodu bez da dobukom zakači i ostalo im je suho koliko jedan dirhem. Znači ovoliko od prilike ostalo suhe noge i poslali se nam je zato zaprijetio džendemsku vatru iako su to bili ashabi, iako im je želja bila da stignu u džemat, ali nisu upotpunili to Allahovo pravo da se moraju abdestiti do kraja kako treba. Znači, posle sredle mi to, to su i ashabi također prakticirali. Bideži imam darim je u svom sunenu da je Abdullah ibn Mesud došao je, do njega, došao je do njega haber da ljudi sjede u džami i zikre zajednički. Znači ima jedan i kaže recite deset puta spanama i oni svi spanama pa kaže recite alhamdulillah da je to i došao ovaj jedan kod Ablag Mesuda kod kuće i kaže bio sam sad u džami i vidio sam nešto dobro je a nije dobro znači u smislu ne rade ništa u džami što je, ali nije dobro nije u skladu sa praksom poslanika i jazhana kaže hajde sa mnom i on došao i zamotao lice onako da ga ne prepoznaju i dođe iznad njih. Kad je došao, vidio šta radi, onda je odmotao lice i nagovorio im se što mi kaže. Između ostalog rekao je, ashabi Allahovog poslanika sa sredom još uvijek su među vama. A vi već uvodite neke nove stvari koje ashabi nisu radili. Jeste li vi učeni o vjeri ili su oni učeni o vjeri? Ako niste učeni o vjeri, zašto radite nešto što oni nisu radili? Pa kažu oni, O Ebu Abdullah, Ebu Abdullah to mi je bio nadima kunija. Mi hoćemo samo dobro. Želja nam je bila da se sastanemo, da radimo samo dobro. A onda je Abdullah ibn Mesud rekao jednu rečenicu koju treba zlatom zapisati, gdje kaže, mnogo je onih koji žele dobro, ali ga ne postignu. Znači, ima mnogo ljudi koji hoće dobro, žele dobro, ali ne znaju puta do njega. I zato je poslanikova uputa vrlo važna. On je poslao da ukaže ljudima na vrata dobro. Kaže prenoslac Hadisa. Kunim se Allahom da sam sve te ljude, navodim čak i njihova imena, koji su tada, koji je tada Abdullah ibn Mesud upozorio na to, vidio sam kako su sa Haridžijama bili i borili se protiv nas na toj, toj, toj bitci spomenuo je bitku. I tu se odnosi onaj dio koji se prenosi od imama Ahmeda, rahmehullahu, da je protumačio ajet koji mora što nam kaže ali jahdir ladini u halifuna a nemrihi antusibihom fitne neka se pripaze oni koji suprotno postupaju poslanikove naredbi da ih ne zadesi nekako iskušenje pa je on rekao iskušenje to je zabluda da uđe u čovjekovo srce zato što suprotno postupa sunnetu poslanika sallallahu Prema tome, i ovdje je Bula ibn kako je reagirao, kako je postupio? Reagirao je prilično burno, žestoko i malte ne rekao im sve direktno, rekao im da to nije dobro i da ima mnogo ljudi koji rade dobro, ali da ne znaju put do njega i kako ga uraditi. Molimo Allaha Đelšanu da nas koristi poslanikovom sallallahu alaihi wasallam uputom. Najbolje dvije knjige o poslanikovoj uputi koje imamo na bosanskom jeziku to je Zadul Maad sažetak ima i originalni dio vidio sam međutim ja ne znam originalni dio dobar je ako su ga preveli u originalnoj verziji ako ga nisu oni kasapili jer oni znaju ove velike knjige nekada prevode kao originalu, međutim sjeku kako oni misle da treba. A to je problem. I postoji dženecki napitak, međutim oni loše preveden, užasno. Ima mnogo grešaka u prevodima. Međutim, prevedena je od istog autora, Sofi Rahman al-Mubarek Furi, rahimahullah, knjiga Stici ste svjetlosti u životopisu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i ona je dijeljena, ja mislim, hađijama e, na prošlogodišnjem hađu a mislim da će se ratio aranžmanu centra Kralja Fahda, možda u iduće nekoj e, kućnoj biblioteci ili odvojena, nisam siguran. Ali znam da rade na njoj i da su je pripremali baš. Sljedeći put uz Allahovu pomoć počet ćemo govoriti o najboljem čovjeku nakon poslanika i vjerovjesnika u Ebu Bekru Asiddiqu radi Allahu. Kul kao hada vas nakon Allahu sallallahu alaihi wa sallam.